بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan G'osilul Malaika Hanzala roziyallohu anhu kunlarda birida ko'chada yig'lab turar edi yoki yig'lab borar edi. U kishining yo'liga Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu chiqdi-da, bu sahobani yig'layotganini ko'rib, "Ey Hanzala, sizga nima bo'ldi? Nimaga yig'layapsiz?" dedi. Hanzala roziyallohu anhu aytdi, "Hanzala munofiq bo'lib qoldi" dedi. "Hanzala halok bo'ldi" dedi. Buni sababini so'raganida Abu Bakrga Hanzala javob berib aytdiki, Rasulullohning huzurida turganimizda bir boshqacha holatda bo'lamiz, go'yo bir jannat bog'larida turgandek bo'lamiz. Lekin u zotdan uzoqlashib, oilalarimizga borib, ular bilan birga turganimizda boshqa bir holatda bo'lib qolamiz dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zining kamtarligidan men ham shunday bo'laman. Yuring Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga boramiz dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga borganlarida u zot sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Ama nahnu ma'sharul anbiya tanamu a'yununa va la tanamu qulubuna. Biz payg'ambarlar jamoasi ko'zlarimiz uxlaydi, ammo qalblarimiz uxlamaydi. Payg'ambarlarning ko'zlari uxlagani bilan qalblari uxlamaydi, lekin siz bilan biz oddiy insonlar qalblarimiz ham ba'zida uxlab qolganligini, suskash bo'lganligini, ibodatlarga beparvo bo'lganligini ko'ramiz. Albatta bir ma'ruza eshitgandan keyin qalbimizni bir jumbushga keltirgan qissani yoki bir oyat hadislarni eshitadigan bo'lsak, holimiz boshqacha bo'ladida, 1 soat, 2 soatdan keyin yana tekkiz o'qolamiz. Bu beparvolik, bu suskashlik qanday kasal? Bu kasal nima sababdan kelib chiqadi va uning dorilari qanday? Men mubolag'a qilgan bo'lmayman agar shu kasal hammamizda bor degan bo'lsam. Hammamizda ham shu kasal borki, ba'zida bir yuksalib boshqacha bo'lib ketamiz, terimizga sig'may, ba'zida umuman suskashligimiz, yalqoqligimiz tutib qoladi. Bu insonlarga, odam bolasiga xos bo'lgan tabiat. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda astaydu billah va lahu man fis samawati val ard va man indahu la yastakbiruna an ibadati va la yastahsirun yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun. Osmonlar va yerdagi bor jonzot unikidir. Uning huzuridagi zotlar, ya'ni farishtalar, unga ibodat qilishdan orlanib, zorlanmaydilar. Ular tun uchun suskashlik qilmasdan Allohni tasbih aytib poklaydilar. Bugungi suhbatimizning mavzusi ibodatlardagi suskashlik. Chunki insonda tabiatida bor deyapmizmi? Farishtalar orlanmaydi, zorlanmaydi va suskashlik qilmaydi. Lekin inson bolasi borki, odam bolasi borki, mana shu kasalga duchor bo'lmay iloji yo'q. Kimda ko'proq, kimda ozroq. Endi kimda ko'proq bo'ladi? Kelilar mana shu suskashlikni, ibodatlardagi suskashlikni sabablarini ko'rib chiqamiz. Insonni ibodatga suskash qiladigan ishlar, sabablar juda ko'p. Bu Qur'on o'qimaslik, qiyomul laylda turmaslik, zikrdan uzoq bo'lishlik va boshqa sabablar. Mana ba'zilarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, insonni ibodatda suskash qiladigan eng birinchi omil bu iymonni zaifligi. Iymonni zaifligi. insonni iymoni zaif bo'lganini ko'rasiz, namozga beparvoligini. Namozni ikkinchi vaqt namozni vaqtiga taqab o'qiyotganligini ko'rasiz. Bir namoz tugaganda ikkinchisini ozonini kutmaydi. Bu insonni iymonini zaifligiga dalolat qiladi. Demak, itoat qilishlik muhabbat sabab bo'ladi itoatga. Endi muhabbatga Allohni tanishlik sabab bo'ladi. Allohni tanigan odam Allohga iymoni quvvatli bo'ladi, itoati ham shunga yarasha bo'ladi. Alloh subhanahu va taologa amallarning ichida eng suyuklisi ozroq bo'lsa ham davomiy bo'lgani. Va man yu'min billahi yahdi qalba. Kim Allohga iymon keltirsa, u zot uning qalbini to'g'ri yo'lga hidoyat qilar. O'zi odatda Alloh hidoyat qilsa, ina iymon keltiradi banda, shundaymi? Biz tushunishimiz shu. Alloh hidoyat qilsa, ina iymon keltiradi. Endi bu oyatda aytayaptiki, kim Allohga iymon keltirsa, keyin Alloh uni qalbini hidoyat qiladi deyapti. Bu nima degani? Bu degani banda, banda Allohni taniganidan keyin, kalima keltirganidan keyin Allohni rozi qiladigan ishlarga qadamni qancha ko'p bossa, Allohning rizosiga qancha ko'p intilsa, Alloh shu bandaga o'zi rozi bo'ladigan yo'llarni ochib qo'yadi. Iymon keltirsang, hidoyat qilaman deyapti Alloh taolo. Agar biz oldimizda shu yo'llar ochilmayotgan bo'lsa, suskash bo'layotgan bo'lsak, demak, mana shu nuqson bor siz bilan bizda. Qalb qalb qachon pokiza bo'ladi? Qachon toza bo'ladi? Alloh taolo Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda na mol va davlat va na bola chaqa foyda bermas. Magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargagina foyda berur. Nima foyda beradi? Bolasi, chaqasi, mo'lu davlati qalbi toza odamga qiyomat kuni foyda keltiradi. Ya'ni shu toza qalbi foyda beradi. Hamma pul topadi, hamma bola chaqa deydi. Lekin insonlarning ichida qalbini pokizaligining samarasi bo'lgan savobli amallarni ko'p bo'lishligi uni qiyomat kunida moli dunyo bola chaqasidan foydalanishlikka imkon beradi. Hamma o'zini pokiza qalb egasi deydi. Doim eshitadigan gapimiz meni matn toza. Anaqa manaqa bo'lmagani bilan, manaqa qilmaganimiz bilan matn toza. Birodarlar, qalbi toza odam kim bo'ladi? yoki qaysi odam qalbi toza bo'ladi? Sog'lom yoki pokiza qalb diqqat qilamiz. Mana shu sifat bizda bormi yo'qmi qaraylik. Biz ham qalbimizni pokiza deb da'vo qilamiz, shu da'voimiz rostmi? Birinchidan, pokiza qalb egasi Alloh norozi bo'ladigan narsalarni xohlamaydi. Allohning vahisiga teskari bo'lgan so'zlarni tasdiqlamaydi, to'g'ri aytayapti, demaydi. Allohdan boshqaga ibodat qilmaydi. Hamda Allohning shariatidan hukm so'raydi. Qaytarib aytamiz, pokiza qalb egasi Alloh norozi bo'ladigan narsani xolamaydi. Allohning vahiysiga xilof bo'lgan so'zni tasdiqlamaydi. Allohdan boshqa ibodat qilmaydi va hayotini shariat nima degan shu ishga, urf-odatini, uylanishini, turmushga chiqishini, kundalik ishlarini Allohning shariatidan boshqa joydan istamaydi. Odamlar qana qilyapti demaydi. Unga qizig'i yo'q odamlar nima qilayotganligi. Mana shu inson pokiza qalb egasi deyiladi. eng qalbi pokiza inson kim bo'lgan? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. U zotdan keyin eng qalbi pokiza insonlar kimlar bo'lgan? Sahobalar bo'lgan. Sahobalar nima? Til bilan qalbim pokiza deb qo'yib tur, xolagan ishini o'rganmi? Demak, qalbim pokiza degan odam hayotda qilayotgan ishiga qaraymiz. Agar shariatga tushayotgan bo'lsa gapi, qilayotgan ishi, demak shu odamning qalbi haqiqatan pokiza hisoblanadi. Qalb dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Mana ala va inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Insonni qalbi pokiza bo'lsa, qalbi toza bo'lsa, a'zolar ham tuzaladi. Siz qalbingizni tuzatmay turib, oyoq qo'lingizni namozga buyura olmaysiz. To'g'rimi? Qalbingiz ibodatga talpinib tursa, oyoq qo'l keyin itoat qiladi. Insonning jasadida bir parcha go'sht bor, Agar u tuzalsa, butun jasad tuzaladi, agar u buzilsa, butun jasad buziladi. Bu qalb. Insonning jasadi bir davlat mamlakat deyilsa, qalb bu mamlakatning podshohi, a'zolar bu podshohning askarlari. Agar podshoh tuzalsa, askarlar tuzaladi, raiyat tuzaladi. Agar podshoh ayni buzilsa, raiyat askarlar buziladi. Demak, bir insonni qilayotgan ishiga qarab turib, tutayotgan tutishmishiga qarab turib, qilayotgan isrofiga qarab turib, urf-odatdagi bid'atlarga amal qilayotganini ko'rib turib, ha, qalbida hali bun kasal bor ekan deysiz. Endi u bid'atni orzu havas deb o'raysizmi qog'ozga? Endi urf-odat deysizmi? Hamma endi sizning problemingiz. Kitobga, sunnatga xilof ishni qilyapsizmi? Kimga itoat qilishingizdan qat'iy nazar. Demak, qalbim toza demaysiz. hali toza emas qalbingiz. Demak, insonni ibodatga suskash qiladigan ishlarning birinchisi nima bo'ldi? Iymonning zaifligi. Iymonning zaifligi qalbni pokiza pokiza emasligiga bog'liq. Mana shu 3 ta o'rinda toping qalbingizni. Qaranglar. Qur'on tilovatida, ilm majlisida yoki xilvatda turganda Allohga munojat qilishlikda. Mana shu 3 ta o'rinda topmasang, seni qalbing yo'q deyapti Ibn Mas'ud. Bu qalb o'lik deyapti. Yo Qur'on tilovat qilib tur, yo ilm majlisida o'tir, eshit, yoki yolg'iz qolganda Allohga duo iltijo qil. Agar shunday qilmasang, seni qalbing o'lik ekan. Odamlar bor atrofimizda bulardan bittasini qilmaydigan. Bor odamlar shunaqa. Qur'ondan uzoq, ilm majlisiga umuman kelmaydi. Bir kunda bir marta bismillah desa deydi, bo'lmasa yo'q. Bu odamning qalbi o'lik hisoblanadi. Ibodatda siz bilan bizni suskash qiladigan ishlarning ikkinchisi iroda, himmatni pastligi, oliy himmatlikni yo'qligi. Ya'ni sayyidlarda qo'yamiz-ku mana, qavmini sayyidlari deymiz. Qavm uchun yaxshilikni doim istagan, qavmini foydasiga yurgan, qavmi haqida g'am tashvish qilgan sayyidlar. Himmatni ham menga nima? Bo'lar. Onalar qilsin, qo'y meni. Mana shu himmatni yo'qligi bo'ladi. Ibn Qoyyim Jawziy aytadi. Bilingki, banda Alloh tomoniga qarab badani bilan yurmaydi. Allohning roziligiga qarab badani bilan yurmaydi, balki qalbi va taqvosi bilan yuradi. Endi haqiqiy taqvo nima desa, bu a'zolarni taqvosi emas, qalbning taqvosi. Chunki a'zolarini taqvosini qilayotgan odam Agar hali qalbi tuzalmagan bo'lsa, hammani oldida yaxshi musulmon bo'lib yuraveradi, sufo bo'lib. Namozga kiradi, g'ibat qilmaydi, yolg'on gapirmaydi, birodarlarning oldida ko'zini biror bir narsadan olib qochadi. Endi yolg'iz qolganda-chi? Inson Parvardigorining rizosiga qo'li, oyoq, ko'zi, a'zolari bilan bormaydi, balki qalbining taqvosi bilan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, At-taqvo hahuna 3 marta. Taqvo bu yerda bo'ladi, taqvo bu yerda bo'ladi, taqvo bu yerda bo'ladi. Nifoq ham shu yerda bo'ladi. Uni kim biladi? Alloh biladi. Qola ta'ala: "Va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub." Diqqat qilamiz. Ish shudir. Kim Allohning qonunlarini hurmat qilsa, bas albatta bu hurmat dillarning taqvodorligi sababli bo'lar. Haj surasi 32-oyat. Qaytaramiz. Kim Alloh qonunlarini hurmat qilsa, bas albatta bu hurmat dinlarning taqvodorligi sababli bo'lar. Tushunalingmi? Alloh taolo bir qonunda aytgan bo'lsa, shunga amal qilishlik insonni Allohdan qo'rqayotganligi uchun bo'lyapti. Qani Alloh aytib turibdi, bu narsa mumkin emas, bu bid'at yoki harom yoki isrof desa, to'g'ri deyapti. To'g'ri, no, endi mo Mufakkirlarning biri shunday bir chiroyli so'zda aytadi. Mana hamma inson hayotda o'zi uchun yo'l tanlaydi. Nima haqida gaplashyapmiz? Qadagi sukashlik ikkita sababini aytdik. Birinchisi nima bo'ldi? Iymonda zaiflik, ikkinchisi himmat pastligi, shijoatli yo'qligi, sukashlik. Hamma inson hayotda o'ziga yo'l tanlaydi. shu yo'lni to'g'ri deb biladi, qaror qabul qilgan, shu narsani Makka mushagan shu bilan ketadi. Endi bu kishi aytadiki, inson o'zi uchun yurib boradigan yo'lni tanlayotganda, agar bu qarori iymondan hamda kuchli irodadan kelib chiqilgan qaror bo'lsa, bu insonni vaqtni zamonni ob-havoda o'zgarishi qaroridan ikkilantirib qo'ymaydi. Qaytarib aytaman. Agar mana shu qabul qilgan yechimingiz, mana shu qaroringiz, o'zingizga qilgan qaroringiz iymondan kelib chiqib, iroda bilan shu narsa to'g'ri, shuni qilaman deb iymonga asoslangan bo'lsa, atrofda ulfatlarning yomon bo'lishligi sizga ta'sir qilmaydi. Sharvatingiz og'ir bo'lib qolishligi amalingizdan to'sib qo'ymaydi. Boshqa yurtga borib qolsangiz, boshqa odam bo'lib qolmaysiz. Ko'p eshitamiz. Ha, u siz nima ish qilib yurgan bilmaysiz deydi. O, shu boshqa odam bo'lib ketgan. Bu yoqqa kelganda ham suqo bo'lib ekan hali odamlar. U azmi qarorli odamlar bo'ladi, erkak odamlar bo'ladi. Ushadimi? Oxirgacha ketadi. Tashadimi? Qaytib og'ziga solmaydi u narsani. Demak, tashashligingiz o'sha narsani. O'rni kelib qoldi, degan aytib qo'yishim kerak. Tashaganligingiz U iymonga asoslanib turib kuchli bir iroda bilan qabul qilinmadi. Hamma tashagan uchun tashagan ekansiz, hamma boshlovdi, yana boshlab olaverdingiz. Ob-havosizni o'zi kerak tomonga burib oldi. Boshlagan akalar. Demak, insonni ibodatga suskash qiladigan ishlardan birinchisi iymonni zaifligi, ikkinchisi himmatni past bo'lishlik, uchinchisi himmat xususida. shunaqa bir himmati baland odamlar bor moli dunyo to'plashda shunaqa bir himmatlikki kundi tungi ulaveradi uxlamaydi tinmay ishlaydi chunki himmat baland pul topish kerak degan himmati baland yana bitta odam bor bir mansabga yetishlik kerak shu mansabga yetishlik yo'lida himmati baland har qanaqa ishga boradi chunki maqsadga yetishlik kerakda yana shunday odamlar bor o'zini to'r yog'ini taq qilishlikka himmati baland lekin ibodatgachi Insonni ibodatdan suskash qilib qo'yadigan ishlardan yana bittasi kichkina gunohlardan ehtiyot bo'lmaslik. Shariy qoida la sog'irota mal isror va la kabirota mal istig'for. Doimiy qilishlik bilan, o'jarlik qilishlik bilan, qaysarlik qilishlik bilan mayda gunohlar katta gunoh bo'lib ketadi. Hamda Alloh taolaga istig'for aytish bilan katta gunohlar kechiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, iyyakum wal muhaqqiratuz zunub fa innahunna yajtami'na ala rajuli hatta yuhliknahu. Aw kama qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kichkina gunohlardan ehtiyot bo'linglar, chunki ular to'planib, to'planib insonni halokatga olib boradi. Kichkina gunohni misol. Kengligi 60 metrli yo'lda o'rtasida mashinangiz bilan ketyapsiz. Tezligingiz ham yaxshigina. Shu rolingizni to'g'ri ushlab kelsangiz tekis ketasiz. 1 santimetr boshga bursangiz, 1 kilometr yoki 2 kilometr yurgandan keyin albatta nima qilasiz? Yo'ldan chiqib ketasiz. Chiqib ketishingiz aniq, faqat sal uzoqroq muddatda chiqib ketasiz. Endi gunoh kabira nimaga o'xshaydi? 90 gradusga shunday burib qo'yishlik bo'ladi. Tezroq chiqib ketasiz to'g'ri yo'ldan. Endi tezroq chiqib ketsangiz ham, sekinroq chiqib ketsangiz ham, mana shu burishlik chiqaryaptimi sizni demak kichkina gunoh ham katta bo'ladi, agar davomiy suratda ketsa. Mayda gunoh o'sha 1 santimetr burish rolni. Ushlab turavering, shu kichkina gunohda davom etib etavering, xuddi rolni qimratmay ushlab turgandaqa. Shu bilan chuqurga tushib ketasiz. Kichkina gunohda bitta katta gunohdan farqi to'rlab olishga ozgina fursat bor. Demak, gunohlarda kichkinalaridan beparvo bo'lishlik insonni ibodatda suskash qiladigan amallardan. Nechta bo'ldi? 3 ta bo'ldi. Iymon zaifligi, himmat pastligi kichkina gunohlardan ehtiyot bo'lmaslik. Ibn Abbas roziyallohu anhu aytadi: "Inna lit nuran fil vajh va nuran fil qalb va nuran fil badan va si'atan fil rizq va muhabbatan fi qulubin nas." To'atni insonning yuziga beradigan nuri bor. Qalbga beradigan nuri bor. Badanga beradigan nuri bor. rizqni keng qilishligi bor va odamlarning qalbida muhabbatni keltirishi bor. Va endi ma'siyatni-chi? Xuddi shuni teskarisi. Ma'siyatni insonni yuziga qorolik berishi, qalbga qorolik berishi, qabrda zulmat bo'lishligi, qo'rquv bo'lishligi insonning badanida. Rizqni torligi va odamlarni yomon ko'rishi bor. Ibodatdan siz bilan bizni sustkash qiladigan ishlardan Allohning diniga xizmat qilmaslik. Allohning diniga qana xizmat qilinadi? Biz faqat tushunmaylik-ku, Allohning diniga xizmat qilish deganda faqat domlalarning ishi-yu, qo'lida dunyosi bor puldorlarning ishi deb o'ylamaylik. Har bitta odam Allohning diniga xizmat qilishlikka yo'li bor. Va man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Alloh aytayapti, kim bizni rozi qilishi yo'lida kuch sarflab kurashsa, biz uni o'zimiz rozi bo'ladigan yo'llarga boshlab qo'yamiz, deyapti. Yo'llar deyapti Alloh. Bitta yo'l demayapti. Allohning xizmatini qil. O'zi bu dinchi birodarlar. Siz bilan bizning xizmatimizga muhtoj emas. Bu din, bu dinda xizmatini qilgan xalqni, islomni mahkam ushlagan elni ko'targan va doim ko'taradi. Bu din, Alloh bu narsalarga siz bilan bizga muhtoj emas. Biz muhtojmiz bunga. O'zimizni aziz qilishni xohlasak, dinda xizmatida turishligimiz kerak. Savol beraylik o'zimizga. Nima xizmat qildi dinga har bittamiz? Nimangiz bor? Nimangiz bor? Hech bo'lmasa kelib hozir odamlar namozxonlar chiqib ketayotganda oyoq kiyimlarini to'rlab qo'ya olasizmi? Shu ham xizmat, bir yengilroq ko'rinishi. Yo'lda yotgan toshni burchagiga tutib qo'yishlik ham xizmat. E bir qiylangan odamning yukini ko'tarib qo'yishlik ham xizmat. Mahalladagi bechorani boshini silab qo'yishlik ham xizmat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man asbaha Falam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Kim tong ottirsa, ertaroq uyg'onsa degan. Musulmonlarning g'ami kallasida bo'lmasa shu odam bu musulmon emas dedi. Tong ottirdingiz, islom haqida, musulmonlar haqida, ummat haqida g'amingiz yo'q. Din haqida tashvishingiz, g'amingiz yo'q. Ishingiz yo'q umuman. Bu odam musulmon emas deyapti payg'ambarimiz. Musulmonlarning g'ami deganda birodarlar faqat masjidda tushunmaylik, maktablar. Maktabda biz bolalarimiz o'qiydi. Borib ayniq solib berish bizning ishimiz. Borib isitmayotgan bo'lsa xonasini isitib berishi bizning ishimiz. Birodarlar, masjidga qancha sarflasanglar, masjidga sarflasanglar, maktabga sarflasanglar ajri bir xil bo'ladi. Modomiki shu maktablarda xayriyat o'qitilyapti bolalarimizga. Alhamdulillah masjidlarimiz obod. Alhamdulillah. Maktablarga navbat keldi. Qaraylik, qish keldi, soqotyapti bolalarimiz. Peshkasi kerak, qaraylik, nimasi kerak? Shu ham Allohning xizmatini qilish kerak. Chunki musulmon bolalardan o'tirganlar-chi. Iymonni zaifligi siz bilan bizni ibodatda sukash qiladigan birinchi sabab, ikkinchisi himmat pastligi, uchinchisi Ba'zi gunohlarga beparvo bo'lishlik, keyingisi dinni xizmatini qilmaslik. Bilib qo'yinglar, dinni xizmatini qilish bu kala deyil ish emas, har bittamiz ishimiz. Ibodatdan yoki da'vatdan bizni suskash qiladigan ishlardan yana bittasi Alloh taoloni bu koinotga qo'ygan sunnatlaridan bexabar bo'lish. Bir kun da'vat qiladi, ikki kun da'vat qiladi, qabul qilmasa ko'ngli sovib ketadi. Bularda bir yildan beri so'zlar yuribmi, odam bo'lmadi. Bular odam bo'lmadi. Payg'ambarimizni sahobalarini Alloh taolo 13 yil Makkada tarbiya qildi. Madinaga kelgandan keyin aroq harom bo'ldi. U 15 yilga vaqt ketyapti. Bitta aroqni tashatishlik uchun Alloh taolo hikmat egasi bo'lgan zot payg'ambarimiz orqali 15 yil 14 yilda aroqni harom qilib tashatayotgan bo'lsa, bu qavmlarning tuzalishigidan siz bilan biz nomid bo'lmaylik agar 2 kunda tuzalib ketmasa. Bugun bo'lmasa ertaga, indinga bo'lmasa bundan keyin. Endi ularni tuzatishlik bizning ishimiz emas. Laysa alayka hudahum. Ularni hidoyat qilishlik Abu Hurayradan: "Iza qala ar-rajul halaka an-nasu fa huwa ahlakahum aw fa huwa ahlakuhum." Bir inson boshqalarda bu odamlar halok bo'lishdi endi desa, shu odam ularni halok qilib qo'ydi. Yoki ana shularning ichida eng halokatga uchragani o'zi. Chunki nima bo'ldi? Nomid bo'ldi. Nomid bo'lib bo'lmaydi. Iymoni zaifligi, himmatsizlik, kichkina gunohlar, dinni xizmati noumid bo'lishlik. 6-sababi ilm majlisidan uzoq bo'lishlik. Ilm majlisidan uzoq bo'lishlik. Yer yuzida bir tabib yo'qki, bir shifoxonada ishlayotgan jamiyani ko'rmagan bo'lsin. yoki birorta bir muhandis yo'q, handasa kulliyotini bitirgan bo'lmasin. O'z-o'zini hech kim tabib yoki muhandis bo'lib qolmaydi. Xuddi shunga o'xshaganda hech kim komil mu'min bo'lmaydi agar darsxonaga kelmasa. Darsxonada nima gapiriladi? Allohning so'zi, payg'ambarning so'zi gapiriladi. Nima ta'lim beriladi? Dunyo oxiratingizda saodatga olib boruvchi yoki baxtsiz qiluvchi bo'lgan ilm o'rgatiladi. Mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Yer yuzidagi hamma tabobat ilmini o'rgangan odam agar dunyoga nimaga kelganligini ilmidan bexabar bo'lsa, bu odam savodsiz. Dunyodagi hamma kashfiyotlarda kashf qo'ygan bir ixtirochi olim qayoqqa borishini o'lganidan keyin bilmasa, bu odam savodsiz. Yo mubolag'a bo'lyaptimi? Allohning ilmidan, oxirat ilmidan bexabar bo'lsa, qayerdan kelganligi, nimaga yashayotganligi, qayoqqa ketishligini bilmasdan yashayotgan odam dunyodagi hamma unvonlarga yiqqan bo'lsin, bu odam savodsiz deyiladi baribir. Chunki inson o'lgan paytda, birodarlar, diplomi ham qoladi. Yulduzlari ham qoladi yelkasidagi, kursisi ham qoladi, mansabi ham hamma yoq qoladi, masjid ham qoladi bizdan. Nimani olib ketadi inson? Agar inson dunyoga kelib Allohni tanitadigan ilmni, dunyoda oxiratda saodatli bo'lish uchun nimani bilish kerak bo'lsa, shuni o'rgatadigan ilmni o'qitadigan ilm majlisiga kelmas ekan, bu odam savodsiz hisoblanadi. Chunki Alloh taolo aytgan: "Innama yaxshalloha min ibadihi al-ulama" Allohdan bandalar orasidagi olim, bilimdon bandalargina qo'rqur. Ma'ruza eshitmasangiz, oyat hadisdan xabardor bo'lmasangiz, qayoqdan qo'rqasiz? Yarfa'ullohu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarar. Iymon keltirganlarni va iymon keltirganlarning ichidan ilmlilarni Alloh taolo darajasini, martabasini yuqori qiladi. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga foydali ilmni nofiy ato qilgan bo'lsin. Ibodatda suskas bo'lishligimizni sabablarini mana o'qidik. Iymonning zaifligi, himmat pastligi, kichkina gunohlar, dinni xizmatini qilmaslik, noumid bo'lishlik va oxirida ilm majlislariga kelmaslik. Agar mana shu kasallarni, mana shu sabablarni yo'qotadigan bo'lsak, siz bilan bizda albatta ibodatlarda bir himmat, shijoat, g'ayrat bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.